أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dobro došli, to se kaže merhaba, willkommen, welcome ili ahla wa sahlan u ovom salu ovdje ovaj e, kulturni centar. Zahvaljujem se prije svega Allahu Đelešanu, to smo učinili u uvodu i salavat Muhammed alaih salama, a onda zahvaljujem se ovoj e, Eh, humanitarnoj organizaciji, kako su po jednoj uvijek knjizim dali naslov svojoj organizaciji, eh, dobila dijela tajna uspjeha. Na zahvaljujem se na pozivu da ovdje ovako ude u Zavodovićnom centru Zavodovića slobodno za sve i oni pokriveni i nepokriveni, isto što i što ne klanjuju, da se evo družimo u sa baš temom, zanimljivom temom, sa dobrim dijelima, da li se nam teret ili olakšanje. Pa da oko toga se krećemo, a evo, i mene je natjeralo da napravimo jedno udruženje e, sa svojim sinom i sa ostalim članovima da bi mogli legalnije i još jače raditi na širem planu, činiti dobra djela u smislu pomaganja siromašnih, bolesnih i potrebnih i da bi mogli imati humanitarni broj, morali smo registrovati e, jedno udruženje e, sa nazivom Trajni zalog. Eto, fina, fin naziv, Trajni zalog. Kad nešto radiš da budnu velbakija to sali at. Trajna, vječna dobra djela. A danas pričamo o dobrim djelima. Pa, to je bio razlog da imamo jer do sad kako je već rekao e, predsjednik udruženja, jel, predsjednik, Radimo jednu kuću u istočnoj Bosni, dvojici braći odavde, nisu daleko od Maglaja, Kopica. Otišli su tamo u zeleni jadar, 10 km do Srebrenice, radi u šumi, osmero djeci. Kuće su od dasaka, na kojim općina dala nešto zemljišta i sad treba da uradi građevinsku. I eto, meni je došla ideja, pitam jednog tamo svog koji ima sa mnom e, saradnju, ko je najteži slučaj u istočnoj Bosni? je ovaj. E, kad smo vidjeli, Valja zimu sad preživjeti, a daska nakon jedna zadmo pori dana. Nema tu izolacije, nema WC, nema banji, osmero djece. A ljudi radi u šumi, znači ne traže pomoć, ne traže sadaku, nego ja sam iskazao želju gdje ima najpotrebnija poruca da odem pa da vidim. I eto jedan, evo sam da kažem kako to, šta me Allah pošeli, da ne bude dano vežem, spontano, eh, ono, spontano, bude spontano. Svi eh, sliko sam tu porodicu koji su na Facebooku, znaju, ali nije većina vas ovdje možda na Facebooku da me prati. Eh, pa sam, a da vam kažem kako čovjek sebe kažnjava i ja volim sebe kažnjavati kako griješim Mi smo svi brzi, priletimo, osudimo, a na kraju vidimo da nismo bili u pravu. Ja sam ušli od osmero djece i žene im, i, sa s kim sam došao i kažem evo hajde kuću pravima. A jedan me dobri krajišnik malo pokritikuje, hajde havce, da ti prvi pa ćemo mi za prvom. On obično kažu da hajde vidimo što hođa. Ne mora znaš ako smo mi radili pasadu u mene, kod, mene u džami, mojoj džami, sedam milijada ja dao o sebe, pa će oni meni vraćati. Rekao, daj ljudi, ajde, rekao, ja 7000 maraka dade. Kaže da tada nagradi, <laughs> kreće daj rano mi apsa pomoći. Ono što kažu neki kad bi hođa i ja bi laži, onaj ko ne da, neće dati kad bi sve hođe dale. Jeste razumili? On ne da, on se sam vadi. On viće dok vidim sa ženom, on unaprijed ne da. I kaže dok koliko vidim koliko će on dati, pa ću ja onda. Onaj ko hoće dati, odmah će dati, neće pitati koliko je drugi dao. Ko želi sebi lijek, ko će odmah reći dajte meni da se ja liječim. Neće pitati jer ja se komšija liječio. Jeste razumili? Bilo mi drago da shvatite da svako dobro koje činimo, sebi činimo. Ali taj krajišnik iz Velike Kladuše, car careva, malo me izrazilio, što nisam ja. Onda ja kad sam objavio video klip, gdje sam 300 maraka dao, ono, ja bih rekao da malo se pomogne. Kad je on vidio da je vođa 300 maraka dao, kaže, slušaj Hafiza, za me, sad se ja kaznam, sad ću ja sam kuću napraviti, a da ti drugu. I ja sam onda morao oduženje napraviti da napravim drugu kuću. A ovo je četvrta kuća koju ja s ljudima radim, nije prva. Ja već imam iskustva, ja već radim kao humanitarno udruženje, sam nisam bio registrovan. Znači, pored svog posla, pored ovih predavanja, molio sam Boga, molio sam Boga kad sam bio željan štete i paradajza i oni osnovni stvari, kad sam u šestom radu tek cipela obuku, molio sam Boga da me Allah dade da imam da pomažem. I Allah mi ispunio tu želju. Ispunio mi tu želju, sad ne smijem da lažem ni sebe, da ne lažem Bogu. Allah mi je dao da mogu da i zaradim, a mogu da, da mi ljudi vjeruju. Ljudi mi vjeruju, ja, ja kažem da nisam hođa, ne bi krao i ne bi lagao. Ja sam tek u došao i dao mi jedan kolega, da vam sad kažem kakav sam prirodom, Dao mi 50.000 onih para, kao 50 maraka. kada je čuvam, ja ne znam čuvati. Da mu ja čuvam pare, kao on će potrošiti. Ja ušao u Čelavđinicu da jedem imao ja svoji 5.000 onih, kao 5 maraka. 78 davno. Ja ne zaboravio na one pare. Ja sam one pare dao. On meni vraća kusur od 50. Rekao, šta ne nisam ja toliko para dao, sam dao 5.000. Kao 5 maraka. Aha, ovako nešto skonta. A vidio je on da je 50. A on konta, ja, ja, ja, kaže. I on meni vrat kao 2 marke. Ja izlazim i krećem prema medresi, Uh, kad ja, meni dođe u glavu, pa ja sam onih 50 dao, pravilkom. ja se nazad vratim, kažem na njemu, bilo je 50, nisu moje pare tuđe, sam dao, mislio sam da su moje, pa nisam zaboravio da sam čuvu tuđe 50.000. I on opet je bio i on, to pošten, nije mi sve vratio, preko četiri se vratio, sad možda sam po veliku porciju da sam pojavio, aj kad je dosta <laughs> tijelo. Ali to sam htio reći da ne, bi tuđe uzeo svaka milijun našu. Nije moje riječi da gledam. Ne interesuje me tuđe. Znači da nisam hođa ne bi krao i ne bi lagao. Ne znam lagat. I ne znam krast. I zato mi ljudi vjeruju. Vjeruju kad govorim da, da govorim i kritikim i sebe. Jer onaj ko sebi ne mere istine kazati, neće ni drugom znati. Ko prema sebi nije iskren, neće prema drugom biti. Moramo pronaći tu u sebi vagu, da prvo Allah kaže e, kunu kava mine bil krst. Govorite istinu, budite pravedni. Vela vala anfusikum, makar i protiv sebe. Kad si protiv sebe iskren, onda ćeš lako s komšom reći probleme. Ali ljudi lažu u sebe, polaže i čitav dunjavu. Nemoj sebe lagati kad se sam popića sa i vidi što to radiš. Šta, što, zbog čega činiš dobra djela. Što to tebe briga koliko je drugi dao? Kad ti ovako dadneš dosta, pa sutra pogledaš džamina spisak, ti dao recimo maraka ili maraka, kad pogledaš, niko nije dao više od dvijesta, onda ti rekne žena, pa šugo, šta si ti napravio, ti najveća budala da ti sam dadeš 1000 maraka. Ima i oni koji su jači od tebe. Ali ko radi dobro, kaže imena, ajme da Sadam ne se, on sebi radi. Ili radi o tu drugom čovjeku, ili u svojoj njivi, ili u tuđoj njivi, sve sebi radiš. Ali mi ne razumijemo da sebi radimo. Kad ja te rekao, gdje marak idi zasadi vočku. šta te briga, di ćeš i zasaditi. Ti si već naplatio. Pa Allah će ti platiti ili sadi u svojoj bašinu tuđoj. Jedan je toliko dobra djela činio da je, kad bi dolazio na nasilje nekom ukuću, donosio sadnicu. Ne keks, ni sok, ni kavu, ni šećer, nego sadnicu. Preko tri, četiri hiljade sadnica on zasadio. Bilo je ljudi koji su kraj puteva pošli Ostali su upamćeni potomi. I živiš onoliko koliko za tebe ostane dobri djela, ne koliko godina živiš. Mnogi su mrtvi, još nije ni umru. Nikom je ne koristi, ni sebi ni drugima. Pa su i ove organizacije, evo i ovi naša braća zvali, odavljati i mnogo ima takvi. A oni koji su formili humanitarnu organizaciju, da bi sebe pronašli, da bi samo oni imali, neće daleko. Ne da im Allah, neće hajra pomoćiniti. Onda će samo sabrat koncerta i gledat će i svoju fajdu bojagi pomoći nekom i drugom, a ko zna koliko će i sebe uzeti. Ali Allah znaš ti. zato je rečeno u jednoj predaji Nijetul mu'min je hajru min Nije Nijet vjernika je jače nego ono što uradi. Kad ti nešto odlučiš, to ti je jače nego ono samo djelo. Jer to Allah od nas traži. Allahu ne i naša djela. Zato smo danas na sobnoj temu dobar djela kao teret ili lahkoća. Zato što su nekom dobra djela, baš dobra djela, teret. On stelje pod dobrim djelom, on stvarno radi dobre djela, uri crku. Ti vidiš kad god on dođe, on sad priča koliko je valio, kome koliko je radio, koliko je se zdrobio, kada je za koga sam se ja borio, za koga sam radio. To vidiš da ne znam kako pričaš. Da si na startu zanijetio kako treba, ne bi nikad se žalio. Da si radi Allaha to startuo kako treba. Meni kad kaže jedan doktor kad me je pregledao, sad je obolio, ali veliki doktor, vjernik u Zenici, prebao više u islam nego mi hođe sve. I on kaže, hafize, kad ja nešto uradim radi Allaha, ovo je sad kad govorimo nije, kad za nije tiš radi Allaha nešto, i ja pregledu ga, i nek me posle toga pljune, ja mu neću ništa kazati. Jer ja znam što sam to uradio. Jeste razumili kad ti znaš zbog čega? Allah će mi platiti, ne interes me tvoje ni pljuvanje ni hvala. Ja znam ko će mi platiti. Ne treba mi ni hvala, eto i pljuni me. Onaj kad je tražio za džamiju, ovaj, ovaj ga pljuni. Šta šta ti meni traži, ko si ti? A on ti obriši, kaže, hvala ti za ovo što si me pljunuo. Daj radi Allaha sa šta dati. Ono je upu, i mogu se stajati jer ga je Allah oborio. I rekao je, dođi sad kod mene, bio je veliki biznismen, dođi daš milijun, milijun dolara. A ga je oborio sa svojom većinom ljepote duše, rekao je obriši, rekao, hvala ti za ovo pljuvanje. To si meni dao što si me pljunuo. Daj radi Allaha šta sad Onda je u njemu proradala ljepota koju svi mi u sebi imamo, ali je treba pronaći. Tu ljepotu s kojom se rađamo. Da budemo dobri, da budemo fini. Samo treba to otkriti u nama. Da osjetimo slast, zadovoljstvo što činimo dobra djela, a ne teret. Jer vjernik e, kad uradi dobra djela, Fejda amela mu'min Kad vjernik uradi dobro djelo, on osjeti svjetlost unutra. Osjeti zadovoljstvo, Drago mu što je učinio, ne ono joj, jesam budala što ja uradio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم